Egunon entzule guziri, gurekin dugu bai erranduzu bezala jakez borteiru, gure goizberri mankizuneko iritzia zaileko laguntzaile. Egunon jakez? Egunon bai. Beraz, Ipar Euskal Herrian ezkerreko iru autaga izanen ditugu, eta e, ezker e, abertzaleko diputatu bat, lehen aldikotz Parixen, peio dufo, zeigarren boska ere mutik, e, ze garrantzi ematen diozu datu horri, lehen aldikotz ezkerreko abertzale diputatua izanen dela Parixen? Zer ekarriko du horrek? Bo, lehenik, eh, behar da, atzo lasaitasun handi bat eh, bizizan dugula, eh, jende asko bezala, ikusirik eh, Frente Nazionalaren emaitza mugatuak, eta biharrenik, eh, sorpresa eta posa handia ere, ikusirik eh, espero, gehiago espero etzena lortu zela, hau da, eh, Frente Popularak eh, lehen eh, ateratzea, Eta egia da, eh, lehen aldikotz, eh, beduela duela hilabete bat eh, neskeri utxa zena, ezkerra bertaneko diputatu bat parizela igortzea, gauzatu dela. Beraz, hori guztiz importanta da, badugula hor norbait, hor bezkadia, gure problematikak Parisen defenditzen aldituenak, e, hainbat talde politikoekin ere armentan izaten aldela, gure problematikak obeki ulertarazteko, Beraz hor, aukera berri handiak irekitzen dira eh, eh, zera emaitza horiekin. Uh, Aipatu zu eskuin muturra are geldiaratzi dira, eskuin muturra, Europako bozetan eta legigileen lehen itzulien egin zituen emaitzak ikusirik, mm, e, bigarren itzuli honetan erran daiteke sorpresoat izan dela, eren emaitza, alere, euneko hogeita iru, euneko hogeita mazazpi, eta euneko hogeita sortzi egin dituzte gure hiru boska ere muetan. Beraz, galdera da, eh, zer gertatu den bigarren itzuli honetan eh, ez lehen tokian edo bigarren tokian egiteko eskui muturrekoek? Bai, bon, eh, arrazua hor da, eta ez ezkira itxutu behar, eh, eh, problema handiak baditugu, eh, baita eskolerian ere, errenen eh, boska kopuru horrekin, horrein unik inora ez da konpondu, nolaz bait mugatua izan da sistema elektorala ematen dituen eh, aukerekin edo, da parte batez, meteren, jendeak segitu dituela eh, zabaldutako konsignak eta hainbat, hainbatek bozkatu dute e, bere usaiaz kanpoko alderdiaren alde, pixka bat e, errenen e, zera autageiak kontra egiteko. Hori gertatu da, bai eskolegian, bai frantzes estatuan, eta horrek permititu du azken finean erreneko diputatu kopurua mugaturik egoitza. Baina hauteslegua hor da, eta eran baitu, eh, politikoak hor dira, eta biziki-biziki importanta izanen da, hor ondoko haste hilabete eta urteak, eh, hain zuzen eh, funtsesko arrazo hori aurre egiteko. Hmm. Justuki, gelditzeko eskui muturaren eh, uain hori, ez bakarrik Frantzia, maizik Europa osoan, zuk zure ikuspegitik, eh, nundik behar da, zestatikia behar da baliatu, eskui muturen balore horiek eh, deusesteko adibidez? Orduan, ez da pentsatu behar badela errezeta magikorik, eh, okatarako, sakoneko eta prozesu luzea garatu da, or, uh, eh, gaur egunean hor dena, baina bada kausa importante bat eta hori aurre egin behar dena. Eh, azken uh, eh, amarkedetan, bereziki azken urtetan, gobernuak garatu dituen politika neoliberalekin hautsi behar da. Eta behar da politika zuzenago bat erraman justizia soziala, aberastasunaren banaketa zuzenagoa eta transizio ekologikoa benetan martxan ematea. Hori funtsezkoa da, ez bada, eh, erabat aldatzen hor erramaten diren politikak, politika horiek sortu dute erra, sortu dute desesperazioa, sortu dute txipena, eta errenek jakin izan du beldur eta kezka guzti horiek instrumentalizatzen, eh, hori e, guztia leporatzea ahulen erdi, migranteri eta beste indat sektorei, eta hori aut, politika horiekin hautsi behar da. E, hori egiten, segituko da, hauspo lan egiten, errenen haute segua e, anpatzeko. Mhm. e, Alen iriart justuki lehenxago e, mintzatu dena gure antenan, erraiten zuen, ezkerreko alderdi politiko ezberdin elkarlana funtseskoa izan dela eta kauzitua izan dela behar da segitu aliantza estrategiko horrekin ondoko hilabete edo urteetan? Importantena da eh, adostu den programa gauzatzea eta horrekin eh, ez eh, ez duda mudatan izatea. Gero ikusiko dugu, nik espero dut eh, jente popular horrek segituko duela, baina erran ezake egina izan dela. Hor, urgentziazko egoera batean, nien guztia bildu da, bakotsak bere zarantzak bazte guztirik, eh, eta elgarrekin lanean egiteko hilabete bat ez, edo hiru hastez. Horain askoz, eh, komplikatuagoa dira, egoera ez korra dugu, oso kompleksua, bosgarren Republika izagutu ez dena, neork ez daki gaur egunean gauzak nola mundik nola joan diren, baina nik ustea txiki behar den hildoa absolutoki, da lehen erraten nuena politika hoiekin hautsi, eta frente popularak antzinatu dituen neurriak eta programa politikoa atxiki eta gauzatu. E, beraz horri lotuta, zure ustez, eh, lehen ministroa izan beharko luke Fronte Popularko kide bat? Usaian, Bosgarren Republikan, eh, presidentak, baina ez da legez behartua, behar du proposatu eh, diputatu gehien atera duen indar politikoari eh, lehen ministro kargoa. Ikusiko dugu Macronek zer eginen duen, azerri izaharra dugu, eh, eta segura beste trikimailu mailu batzu ere asmatzen aldituela, eh, ezkerrodi eta frente popularari, eh, populara zatitzeko, ene barneko kontradikzioak sustatzeko, Beraz, hortarako, e, eh, eh, garai eh, komplikatuak dira. Nik uste guk dena egin behar dugu baturik egoiteko eta atxikitzeko programa hori e, aurrera eramateko. Ba, jakez borta iru, mila esker da egunon bat. Ba, egizu